Things never get old. Càpsules musicals amb Rafael Corbí, avui al món del country and western amb Russell Dickerson. Let's go. A dive bar with a good band, two for one Saturday night. Bare feet and some white sand with cold coronas on ice. Yeah, something Russell Edward Dickerson, cantant nascut a Union City, a l'estat de Tennessee, el 7 de maig del 1987, anomenat cantant de country pop, cantant i compositor, que ens ha portat eh, fins al moment dos àlbums a través del segell Triple Tigers. Tots eh, els dos àlbums han tingut eh, senzills destacats, com les cançons Yours, Lucha Coma Every Little Thing o també el tema anomenat Love You Like yours too. Girl, I've always loved you. but something's changed. Blame it on time, the road, or the ride, but it ain't the same. not the one I knew. From the sweet on your lips to how your hand and mind fits. Girl, I've always loved you, but I don't. Quatre números 1 consecutius, amb aquesta cançó inclosa, Love eh, You Like I Used To, tres d'ells pertanyents al seu primer àlbum, del qual en parlarem, personatge graduat eh, de la Belmont University, amb un graduat en música, i que va firmar per l'agència Creative Artist el 2010. El 2011 va realitzar el seu primer EP, the Play, Die To Live Again, i va obrir concerts per David Nile, i també va girar el 2015 amb Canon Smith i a l'estiu del 2016 amb en Thomas en Red. També va participar en uh, una gira de Billy Carrington. El 2015 va realitzar el senzill Yours, escrita per Dickerson mateix, en Parker Welling i Cassie Brown. Va ser una cançó destacadíssima que va arribar, com hem dit, a la primera posició de les llistes americanes, juntament amb els altres eh, senzills que va portar a terme del seu àlbum de debut, Blue Tacoma, i també la cançó Every Little Thing, fins a arribar amb el seu segon àlbum, el Southern Symphony, que avui repassem, publicat el 4 de desembre de 2020, també amb un excel·lent senzill, la cançó Home Sweet. Touching down from a six-night honeymoon Sun-kissed kids, still drunk on love Went from all-inclusive margaritas in Malibu To praying we could pay rent this month That doormat says more than like Una de les seves cançons del primer àlbum va ser triada als Estats Units com a millor cançó de casament Best Wedding Song del 2016. Aquell mateix any, la cançó, anomenada Yours, va ser una de les més escoltades a través de Spotify i ell va ser declarat un dels millors artistes, dels top artistes d'aquell 2016 a través d'aquesta xarxa, la de Spotify. Després també va debutar el Gran Ole Opry el 3 de juny del 2016. Com hem dit, 3 números 1 va produir aquest àlbum, seguit del el quart Love You Like I Used To del seu segon disc, el Southern Symphony. Un Russell Dickerson amb la vida personal que es va casar amb la seva esposa Kaylee al maig del 2013 i que, coincidint pràcticament amb l'arribada d'aquest segon disc, va veure néixer la seva primera criatura. El 10 de setembre donaven la benvinguda a Remington Edward Dickerson. You Us l'hem presentat i així l'hem volgut escoltar i ho farem amb una mica més de temps amb la cançó It's About Time d'aquest eh, segon àlbum, d'aquest eh, Southern Symphony, que compta amb la companyia de Florida Georgia Line. Go down on this one horse, one stoplight, one neon town And I can't wait to get my boys around Gonna call the girls up, cause it's about to go down like truck stop ice. Two hands, but light half price. Don't raise them up high, cause it's about time for a drink. It's about time for a cold one. It's about time for a throwback. Maybe a country go one. Yeah, yeah, I've been waiting on, waiting on a night like this. It's about time for a drink. It's about time for a drink. Yeah, All my people got a tall boy can or a long neck bottle or double cup in their hand. Yeah. Twisting the top on some Friday plans. Yeah, we walk up in the party like who's ready to dance. We rolling like Firestone tires. Hands up like a Baptist choir. Doing eyes.